خو تگشنا خو من دست خو و اینای دی بلا بجید خدای داین من بس بجید منش ونیا اوه یب شیانت خو و علم خو و ونیا وید بشت رب العالمین بس علمش ونیا رحمن بی ایمان دی بینا من بیه اوش هر بومروی چه ود گریتا و الوهنده علماء گوتی بومروی ود و هند کامرو فنیا یه معجبی نفس آخو بومروی ولی هاتی ونیا که از یه بجمونی از زیرکم از گلک زانم آن جار های ایک دوهنده کرد ونیا دبجید رب العالمین اف نعمتا اف باشیه یا چون که از اهل بهنده ما رب العالمین زاني دي رب العالمین عبد ناسه او ناسید از اس اهل باشیه ما. لوا رب العالمين اوه دامن بر هنده بیشت اوش هر دی سار چیه هر توحید مروی کم کرد هر نعمت که خودل گل مکر تبي أم همه و نعمته بجين أبكي أدا مروي رب العالمين يدا مروي ومرف شكرينيا خديب كات يا رب العالمين بدل ديكي يا رب العالمين تبزاني أف نعمتك يداتا هم ولاد رب العالمين ياتي بلا أيكش ببدا سبب بلا أيكش ببدا سبب أما خدان وين نعمته حقيقي خديه چون که رب العالمین به قرآن را بجید و ما بیکم من نعمت فمن اللهی بجد هر نعمت که بونگو بید اجا چه مال رب العالمین دامروی چه صحت دامروی چه دسانات دامروی چه هر باش یکات گل مروی کرد فمن اللهی اول داری که خدا نوی حقیقی رب العالمین بلا اجا پشتینگی ریکا ایکی که هش بیده و یک بیده سبب چون که جایه یک دبیده سبب یک دبیت سبب ده پارکی داده تا یک دبیت سبب ده هاری هارو کاریاتا شور که کده یک دبیت سبب ده تعیین کت الجیا کی یک دبیت سبب د بشه دور لالی من شور که هر که وابی اما که وگوت یا وی مروی کوی پاره داده تا که بر دری شیرین که یک پاره داده تا بو هزار کسی دیه تن میلیون کسی دیه کن وکی بو نداده و بوده داده هر دیسا که ولی کری رب العالمینی ولی کری که ول فلان کسی کریا کوتاه تعیین کرد بو یه دی تعیین نکرد بو دلوی نرم ببوده و در رابط شلوتا و در رابط بوتا دي معاملات تو شلوت پی اغفيت هر رب العالمين چون دیگر از جایی که بشه چی ما دایره که و دایره شول گلک زحمت ریوه چون من چون از آنید و دایره من چو او پی نبو شار از آنی نبود بشه ایک رابو مرورت فقیری من چون جایی ندیدی اصلا ناسم او هاد گل شوید من ریوه برن من ری نخوره هم شوید من ریوه برن حتی اخیری کتاب همون دسته من نه و شنا من همون چیگه که ولی فکریه كو هو رابط وكي عبدك بتمسخر بشورة تغيبت هر كيه هر رب العالمين وما بكم من نعمت فمن الله اوا خدا نوى رب العالمين بهنده رو دل في هنده بزانيد كهر نعمتك قلمتك كرن همو كيه همو رب العالمين وزمانش کرد زمانش بيشتبه بيشتبه فضل رب العالمين باشی رب العالمين و بيشتبه انجي أبي بيه سببش مروف ونيا دويش چرا دویش هیتا گوتن و سپاس یویش دهیتا کنن و شکرین یویش دهیتا کنن هر وقتی پیغمبر یوم صلی الله علیه وسلم یا سیه الشکرینیه او نعمتا کی گل تکی تو چلی کی، تو کار بینی بو عبادت رب العالمین و طاعت رب العالمین رب العالمین مال دواتا تو شدت باش بکی خیره بکی و صدقاتا بکی علم دواتا تو في علمی بلا بکی رب العالمين قوات دعاتات قوت أخو کار بینی بو عبادت رب العالمینی بو خدمت کرنا خلکی بو هاروکاریا مرو و هاروکاریا بسرمانه او هنگی تشکرینی رب العالمینی بدرستی کرد و هر سیچ دانه بدل و بزمان و بعمل هنگی او شکرینی رب العالمینی اما بس از ونیا زمان بجم شکر ونیا الحمدلله وکی دی ندل من قناعت هیا و باودیه که درستی هیا که اوه همو رب العالمین یا گرم کری چونکی آخف نتوی را دیار هنه جلبش ولی هکا فلان کس نبو از دبر ساده مرم هکا فلان کس نبو نوکه میش بو اسادی ما کشتن هکا فلان کس نبو نوکه اثر شارع گریه بو ما هکا فلان کس نبو نوکه استعین نبو ما و آخف نه دکت اوانه اوه دلیل هنده نوانیه که اوی مروفی همو او نعمت نداره که نداره رب العالمین شکرین رب العالمین ناکت و او همو یه رابط باوریاوی و دلوی اغلبه بکی بگریده سبب بگریده اما ما ایمان داره دلمه رب العالمینی بگریده او رب العالمین دته مروی او خدانه همون نعمته که همو باشه که بلند خدانه کتابی اف آیتا اینای ولا این اذقناه رحمت منا رب العالمین بجد حکا این اذقناه یعنی اذقنا الانسان یعنی یعنی رب العالمين بحسي مروفي كك بيش حكام مروفي ما رحم کرد و باشی قال کرد. اجا رحم يعام هموش تكي بالجريد چه مالی بدأت مروفي چه صحتي بدأت مروفي چه من بعد ضراء مسته پشتی نخوش گهشتیه فقیری گهشتیه نبونی گهشتیه پشتی گیانوی ولیاتی ایش کفتینه نافده ربا همیش مف ایشت گیانوی بردره و ما صحت ما فقیری سر را کرد ما حالوی خوش کرد ما یه برسی بو ما بر سر را کرد ما خارن داره هر ایک او و رب العالمین اوه گلمت کرد گل جاده ما برسی کرد پشتینگی ده خارنه ده دم به پاره کرد پشینگ ده پاره دت مروری، دما به صحت کرد پشینگ ده صحتی دت مروری. برچه دام شکرینیا رب العالمینی بکه اما هر مروزی که دایتا خدا پیدا بو پشتینگ مروی هر دیتی ناف خوشیا ده چجورا تنها خوشی ندیتن حتی مرنه مروف قدر و آن نزانید و اوه هر رحم رب العالمين مروي داد بات جار هاي ونيا تغير حصار كفت سرجيكي رحم رب العالمین اهل في داد بات بو چونك هذا هنده ساله اوانا رب العالمین نعمت را داد کرد گلک الواد غافل بین شکرین یا رب العالمین کرد. رب العالمین دلی ورد گرتوان دا و پشتینگی دا وگرین و توبه بکن و دا داخواز رب العالمین بکن که بو درکت برفره وکتوه پشتی بو درکت برفره وکرنوه او کسی عقل هبیتو شارزایی هبیتو وگره توا و بشک هزار خود دب کد درابی چی کرد؟ رابي بيرويه تبعك اف نعمات معزنا رب العالمين قال كلين لشكرين يا رب العالمين كات بشتي في نخوشية وبشتي في فقية وبشتي في نبينية بل هندش خدير ناف قرآن دا بجيت إن أذقناه رحمة منا يعني بشتها كما خوشيك وباشيك ورحمك دام روفي بشت من بعد ضراء مسته بشتي ومصيبته ونخوشيه بتجشتني لا يقولن هذا لي ليش تبي بيجي اف مروفة بيجي افا مم شیانت خوب دست خوب اینوی اف ماله اف صحته والا دو بجینه تو چطور چه بیه و والا او از چجا آره. نه حیرم من حبت خاری من دکتور نینه از دکتور شارزا شارزا ناسم همو جا ما همو برادر همو تلفون دوام نتن ایکو تلفون بکر ایک هل او علاج دامن و اچه بومه با کی نگوتی ناف آهف ناخدا بحثی رب العالمین نکر لا يقولن هذا لي اول بيشت أفهم دست خوب بقوات أخو بشارزا أخو بعلم أخو أن دبجيت وما أظن ساعة قائمة طبعا دي مايك آياتها بجيت أف مروفا أو أو جارهي إمام تشنية رجع قيامتشنية بجد من هربادينية كاتشي هاي كرجع قيامته هاي صاغ بنفاي بشتي مرنه ولا إن رجعت إلى ربي تبجد هكا هكا وبيت رجع قيامتش شابيتو أم فجرنا بولا لرب العالمين وأم صاغ بنفا إن لي عنده للحسنى بيجد من چه رب لرب العالميني ويرش رب العالمين دنبت الناف بحشت و وجمن خوشه شطف ايرا دنياي ده رب العالمين جمن خوش كريا الويرش ده چل من كات الويرش جمن ده خوش كات چونكي بيجد خده مادم دنياي دامن یعنی یعنی اسم رو بكي باشم یعنی یعنی بزانه دي كيرش ده تمن دي الاخرتش ده تمن وعف آخفناه چيه يا خلطه چه شكل دانيه چجرا دانا رب العالمين بو ايكي نشانه دنيا كاف مروفيه بقدر لاله رب العالمين آن رب العالمین یک مروفه خوشت به و ندان رب العالمینی شکر رب العالمین ندته ایکیش اجا چه مالی ندته چه صحت ندته یان یعنی هر شتکی ندته او دیله هندینی که رب العالمینی کرب لیول بن فاما الانسان اذا مبتلاه ربه و ونعمه فيقول ربي اكرمني وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه رب العالمين هر دكاية چه قوتي؟ يقوتي إذا ما ابتلاه يقوتي أمد امتحان كين مروفي اب در فريه وخوشيه ودب مروفي امتحان كين بچه البرطانقافيه والفقيريه والنخوشيه بل هندش سليمان عليه الصلاة والسلام وقت رب العالمين هنده ماله وهنده ملكه وهنده ده صلاته ده او تشته او ده صلاته رب العالمين ده سليمان عليه الصلاة والسلام نده كسي دي چو ملكه دي سر دنيا قد نده ونادتش بل چونك وي افدعاء كب قلت يا رب خلت ملكك دائما لا ينبغي لأحد من بعدي فشتي من نده كسي دي این رب العالمين الدواية سليمان عليه الصلاة والسلام چه قوتي وقت رب العالمين أفهم ده ملک و و وباشية ده قوتي هذا من فضل ربی ليبلوني أأشكر أم أكفر نقولتي اول والله باشية ملا إبرام عايش بيعنبر خده ما عدالتك عدالت لا رب العالمین شفاء دام أفا سلیمان نكمل صلوات و سلام کدوم بی نداره که کدوم بی نداره که ملکوتی من همه من ایک جرک ایک گندلی کر بید یعنی ایک ظلم من ایکی کر بید چوش دو نگودی سلیمان علیه الصلاة سلام؟ وقتی اف نعمتا و اف دسالاتا و اف ملک همو دیتی یل پیش و رب العالمین اخسی بند دستویل و کیف خود دسالات یه سر داد دانا کیف خود راد کت و دات نت و نیا دت و نادت و عوب کیف خویا و من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم اکفر وتي أفهمو فضل وباش رب العالمين يا وتي بوچش دامن دام بما امتحان كرن كود شكرين يا رب العالمين كم سر في نعمته يعني ايش دي كم يعني كفرين يا كم وشكرين يا رب العالمين ناكم أفا برهند رب العالمين وقته و نعمته ده تمروفي يعني مصيبه ابو مروفي تنيت همو بيچيا همو بامتحانه ونبلوكم بالشر والخير فتنه رب العالمين بيجد امهنجو امتحان كين جار هاي امتحانا قب چلي ذكرن بالشر يعني نخوشية وفقيرية وعاجزية وخماية وجار هايش بالخيرية جار هايش برفرية وخوشية ودولمندية أفش امتحانه فتنة همو بوشيا همو بو امتحانيا كده كي شكرين يا رب العالمين كت وقت برفرية وكيش ده صبر هبيد وتحمل هبيد وقت برطانقافية وكيش ونيا فهندناكتو كده تيشي ونيا كفرين يا رب العالمين بيتو تيشي هند بيت که نرازی بیت اوی قسمتی اوی رب العالمین دایه هجا اوی مروفی هنده هو دینی دگهید و نعمتانه اوی رب العالمین گلوات کت هو لید گهید و خدا نکتبیش مروفی بسلمان نابیتی هو بید مروفی بسلمان سح کتوا نعمتا هما به اوه امتحان مروف بیتی تکرن و سح کتا مصیبتاش هر دیسا چیه؟ هر امتحانه نه نعمات و باشی نشانه هندنا که رب العالمین کیف ویتید و نه مصیبتش نشانه هندنا که رب العالمین کرب وی کسیفت بن نه هر دوک نه بو امتحاننا قال مجاهد هذا بعملي لا يقولن هذا لي هذا بحثي تفسيره في آياتها وفاچن كلمة يعني یعنی هذا بعملي يعني یعنی اف دولة اف وأف اف وأف قوشية ومن دسخوف إناي هذا همو بچيه بماندي بنا وأنا محقوق به يعني بحق منه يعني في مروفيت كتمنتك سر كي سر رب العالمين يعني بجد وقت رب العالمين أف نعمته وباشي قال من كري أف حق منه وني أزي باش من رب العالمين قال من كري وهذا شيء وني أف كفرين يظن نعمته مروفت كان وني رب العالمين بجد وما بكم من نعمة فمن الله وني أم تشجر ما تشحقنيك رب العالمين ده تمروفي هر تشتكي هر نعمتك رب العالمين قال اما فضل أما باشی که نخو ام هر ایکی المسح که نخو ام چیت کنیم بو رب العالمینی بنام بری بري واهن رب العالمینی جال ما هم چیت کنیم كين بو خوده ما چه عمل كريا بو رب العالمینی ما چه عبادت بو كريا بو رب العالمين ما شکری شكريني كريا بو رب العالمینی العالمين که با هزار دينار يناني وصمونة دتا مروفيان يفيق يكي بمروفيت كريت مروف هزار جد بشت ممنون سپاس چه جراخ باشی تبیر ناكم اما رب العالمين اف نعمت همویت گل مروفی کرین مروفی هو شکری ناخده ناکد مروفو سباسي رب العالمين ناکد مروفو خب رب العالمین ناچمین تبا و همه اوامرت رب العالمين ناچین بر ما تشو نکریه بو رب العالمين حتى وانيا حق بيت حاشا سر رب العالمين چی بدتا ما و نعمتا نبدتا مروفی اجا بر هند بج مروف نابید وی بیجید هر نعمتا خده بو مروفي گل مروفي كبير مروف ده چه بیجید؟ بیجید هذا من فضل ربي نی نعم، اول فضل رب العالمینه ولی نه مستحق مستحقم و نه از مستحقی و اندنیمه تیوی اوش نده من بس اول فضل که کی گل مکری رب العالمین یا گل مکری قال ابن عباس يريد من عندي لا يقولن هذا لي يعني بشت أبا يمن بخويا ومن بخو دس خوفي إناي وقوله إنما أوتيته على علم عندي أبا أخفنا قارون بو واختي قومي قارون من يال قومي موسى عليه الصلاة والسلام وقتی قومه گوتی بخو شکرین یا رب العالمین بکو، و وی مالی او رب العالمین ده که کمروفه دولمند بو و تی بخو کار بینه ات هند که بخو بحشت پیب کری و رب العالمین پیب کری و احسین کما احسن الله الیک ودشتا خدای باشید گل تکریه توش باشید گل عبد خدای بکه اینا چی گوتی؟ قال اینما تو علا علم عندی و من اف مالا بشار زاخو چونکه از زانم تجارت و هند سال از تجارت کم و من مال دارن سر کو از وهند کم از نو که وی مال تجارت او ام خرب علم خو شارزا خوب دست خوب اینای نو که از کم خیر و دم خلکی بود از وهنده ناکن که من اوه خرب کیر اینای چو رب العالمین دامن و تی اوه همو مم شارزا خو ماندی بینا خو بود من دست خوب اینای و هندی رب العالمین اوه و کیفا عبدانه نایت اوه وهنده کن کیفا عبداتت اوه شکرینیا کیب کن شکرینیا نعمة رب العالمين كان قال قتادة على علم مني بوجوه المكاسب هباش ايكل آه، تفسير في آياتي لا يقولن هذا لي يقولي چونك از شارزابم چه بريك تجارته بوجوه المكاسب يعني ريك تجارتك ودشتف مواريب دست خوفينا وقال آخرون على علم من الله أني له أهل لا يقولن هذا لي يعني رب العالمين زانت كاس أهل في باشي ما لو رب العالمين يدعو مروي وما قلت يا فاخفنا وشنيا يوانيا ويا حقنيا رب العالمين مالي دات وصحات دات بوشيا بو امتحان بيكرنيا وهذا معنى قول قول مجاهد أوتيته على شرف يعني وقت من أفاد داس خوف إنا چونك أسمرو فكب شما بشرف ومقدرم بل هند رب العالمين من اوه همو چیه؟ همو رب العالمین اول ما نوید اول ما دوید هر نعمتك خودت گل مکی تیوی ام چی بکن؟ تیوی ام دل و زمان و عمل چی بکن؟ شکرین یا رب العالمین بکن و بجنی اوه همو اللالی که هاتی همو اللالی رب العالمینی هاتی و نکه خدا نکتبه رحمت خدا لبید دبو ما حدیثه که اینید و هذه قضية مسألة ونياك هكو نعمتك بمرويهاتك رملو شكرين يا رب العالمين بكاد الدل وعمل كأفا توحيد درست ويا كاملة چيگا مروي خلا دا و كيماتي كفت الناف توحيد مروي دا في حديثة پیغمبر صلى الله عليه وسلم او ابو هريرة ومفت قرتنا حديثة درجة بس دبيجن إن شاء الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن ثلاثة من بني إسرائيل في عمبر صلى الله عليه وسلم بيجيت سي كاسيت بني إسرائيل طبعا فايك و حديث اوید پیغمبر صلی الله علیه وسلم چرو که که بنی اسرائیلیات بجید که چطه که هات یا ریدان بنی و وقتی پیغمبر جمعت بجی صلی الله علیه وسلم نوز بهون دیا دو وقتی پی وقت پی بجید من دو صبر ما پی بیت والله گلک خوش بو رب العالمین وقتی بو مد قرآن دا قصیت گوتین و پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیث صحیح دا قصیت گوتین یگوت یما بوچیه لقد کان فی قصصهم عبره یگوتی اوا بهون دیمید بهون گوتین دا بخون چه دا عبرا يعني چيه؟ يعني هنگ دا وقتی وا قصانه ها گاله بید هکش شورکه خلط بید دا هنگ و خلطیانه کن هکش شرکه یا واش بید هنگ دا وا باشیاب کن و دا هنگ چه بکن؟ حاله هنگو بدل ببید الوی حاله بشته حاله دی الباشیه ونیا هکا هنگت باش بن هنگو دید شتک باشه باشتر ببن و هکا دید هنگت خراب نیش او خرابیه بونگو تیتا گوتن که اوه خرابه هو رب العالمینی کرب لیوت بند دوه خرابیه پیل بچنه و خباش جا پیغمبر بجی صلی الله علیه وسلم بنی اسرائیلی ها بنی اسرائیلیش قومه که بون اوید جیبون آه اولاد یعقوب بون علیه صلاة و سلام یعنی یعقوب علیه صلاة و سلام نووی اسرائیل بو جا ذریت و بی پشتی بی همه چه بجنه؟ همه بجنه بنی اسرائیل همه بجنه بنی اسرائیل بجید اجا ناف بنی اسرائیلی ها دا سه کسه بون ابراسه ایک هبو براس ایشا که جلدید گرید جلدی مروید گرید و کرید بید و ایشا درمان کرناوه و درمانتوه یعنی بچکات زحمتا یعن هندک بجن هنیه و هندک کش بجنی اکیما و اقرعا و یدیش کچل بو و اعما ایکیش کورا بو سی هبون ایکی جلدوی همو ایشا کلی بو براس بو و ایکیش یکچل بو یعنی پرچوی هندک پیغا بو هندک پیغا نبو و اعما ایکیش کورا بو فاراد الله ان یبتلیهم رب العالمین حس کرد و هر سکا امتحان کرد و دمزانی رب العالمین همو گاوه عبد خود چه کرد امتحان کرد همو گاوه چشت بومه ناف قرآن دعای حدیث پیانبری صلی الله علیه هاتی گلک الواجتا همو هدفك بيشيا بامتحان كرنامه رب العالمين يقول تبي عمبري صلى الله عليه وسلم برخبك قدسي وقت نفيجر كان مشتين قلت کعبه كعبة قلت برشة رب العالمين يقول ما قوتي عنقو برخو كان قدسي وبشتيني برخو كان في كعبه قوتي برشي لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبه بو امتحان يعني دمزانی کی دي پیغمبری چی صلى الله عليه وسلم دو دوچ خدا تا پیغمبری کیش در رقم و برا با چی روزه که بر خود دیره روزه که بر خود بند خلاص دشته در ناو دين اسلام ده يا رازینی بوی دینیا به خود دي بيش بهش وقتي وقت كونك پیدا بو روزه هفته سنت بو حيواني و کوچی دو حيوانه و اگر کچک پیدا با روژه هفته سنت ابو چند حیوانه و بجی حیوانه کی بو چی ابو امتحان نیه؟ کادی کی بجید ونیا او حدیث پیغمبری صلی الله علیه وسلم الا ذی حکمت کاتی ده و باشی و کی ده و کیش در رابی رخنه رگید بو موفقا کاری کچی چیه بس بو فهندیه دبزانی کی ایمان پینیت و باوریه پینیت و کیش چنا کرد کیش ایمان نه این تو باوری نه وقتی بچی که کی کنگهش بیتر دو سالی کمتر دو سالی کر بیت هکه دستاوی زراف گهشت جرکه کتا ده بس راشینی وگیش رف نانیت راشینی بس دویش راشینی هرگر کش بی تیویا چرا بکی؟ کهی؟ تیویا بشوی برچه برچه دو ولی که بو امتحان پی کرنه که دی ایمان پی اینین و دی بجن اوه نیا حق و یا راست و حکمت تی دهی باشیات دهی یا یه چی رخنه نگه بو برما چه فرقه یا دختوری یک هر دو که وکیه که چه فرق ما بین دانیه؟ مشروع دکتورانیه اوکیه دیشتما رب العالمین دیشتما حتی دکتر گویی فرقش یا یا بجن به فرقش مشوره بینیه شریعت یه بیش تمامنیه دوی هلی که یا دیش دهلی که بس بو چیه بو امتحان پیکر نامه کدی ام ایمان پی اینی یا نه بر هندش مروف جیان خود همه رب العالمین اف دینی بومده اینی چتی سرمده حلال کرد چتی سرمه حرام کرد گلک الوا هدفك ونیا و که پیشیه به امتحان ما به امتحان کردن و بنا دیگرک مروفیت هینونی نوکه که وقتا که عالم دیر کفتیل دینی و عالم دیر کفتیل عقیده خویا حق و راست خلکی ایمان گلک جرای سست و مسئلانه من إلا تبى أبو حكمته بيجي إلا تبى گل عقل بيب جنجيت نيفي ديني هم بين تبن عقل خودا نخو ایمان بينا إنيد من وهذا جل جل كخلته من اوه رب العالمين ظالد رب العالمين چند جرات قرآن ده قلت ما قل أأنتم أعلم أم الله خدا قلت ما ما هم كشتر خدا زانن والله يعلم وأنتم لا تعلمون يقول الزانة الزانتهم نزانن ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير أبي أفا تشيكين وأف مخلوقاتنا هما تشيكين ما أو ما ناسيب ما زانت كأم تشينا وتشينينا طبعا بلي يعني أو هموش تكي زانت وعلم بهموش تكي بل هندي يسر ما أو أم تشبكين أم إيمان ببين زانين أفا جيانا ما همو أمد ناف تشداتين ناف امتحان داتين همو ناف امتحان يجب بجمع في امتحان خلاصنا بخلاصنا بتعتو كنجي حتى روز قیامت و ترازی تیده دانند حتی ویره همو مروف چیه؟ همه دنیای دا الذي خلق الموت والحیات لیبلوکم إنا خلقنا الانسان من نطفه امشاج نبتليه يقول ما مروف يا كري بوشيا نبتليه يعني یعنی نمتحنه همو بوشيا همو بو امتحان بيكرنا بهنا تيجي عن به هندوزان جیان ما همه امتحانه هم اجا امتحانه و بخوشي ونخوشي وبرفري و همه. جیان ما امتحاناتی و ام همه منیم زاین اولای رب العالمینی وقتی بر فره شکرینی رب العالمینی کن وقتی بر تنگیه ما صبر هبید و هر شتاگه خدای بیش دمش هم بیجنی سمعنا و اطعنا بیجنی بلی وای اویا حق یا راستا و ام دراب عملی بکن وقتی رب العالمینی حس کری و هر سیکا امتحان کرد فبعث ایلیه ملکا رب العالمینی ملائکتک ورکر کرد لالی لالیوا هر سیکسانات سر شکل و ملائکت رب العالمین افشیانه داینه کابشین خب یخ نسر شکل مروفا هر وکی جبریل تاتی لالی پیغمبری صلی الله علیه وسلم سر شکل مروفا تات رب العالمین افشیانه داینه اما وقتی پیغمبری صلی الله علیه وسلم پیغمبر وحی توت دو بیجید اوه جبریله اما نوکه ایک بشت والله ما فلان کس شویدی ملائکت اکاد بلانه مسر شکل ایکی هم کسی باور ناکن بید ملائکت بید نوکش یا دیرنی ملائکت بید و سر شکل که سر شکل مروفکی بس کی ده بجید اوه ملائکته این لایتی که بوما چه هبید؟ وحی بید وحی شیه چه لایتی؟ یا قطع بی یعنی خلاص هم نشین بر نحو اوه ای که الواج ده اوه ملائکتا پیچه بید کشین خب یخنا سر شکل مروفکی فأتى الأبرص ملائکه سر شكل مروفكي چلا لوي أوي جلدوي إيش له ويا برص لبو فقال أي شيء أحب إليك في ملائكتي قلت في مروفي أوي أف إيش له قلت تتشي اكر همه خوش تبيت یعنی تا چه دويت الدنيا دا چه تبيت چه تهبيت قال لون حسن قلت والله من في شکل من جوان چون چونكي اوه اشي از و كريم وجلد حسن جلد منیش چه و ببيتوا و ببيتوا عنی عني ويذهب عني الذي قد قذرني الناس به وقلت اف ایشه هوا خلق بیزید خل من بعد کتون من دید کوید که برسه گوتی اف ایشن من بچید گوتی من اود بيت اف ایشن من بچید جلد من جوان ببیت و وکی همو مروواله بید و گوتی شکل منیش لون منیش جوان ببیت قال فمسحه هنا في ملائكتي دسخو سر جلدي برا هنا فذهب عنه قذره اف ايشا الجلدوي نما يعني یعنی همو شيء بوكا طبعا افاب اذناك اذنا رب العالمين رب العالمين بو شفا قرار اما کی کرد بو سبب یعنی اف ملائكتا کرد بو سبب و هات و ملائکتی شر چلی کرد سحکی خو ملائکت شیا ایک رب العالمین بشته بس بو چکه بو دعا بکه بجا رب خود تو شفاء بو قرار و تو جدوی چی کرد هما چلی کرد دست خو سر دنیا دا دیار کرد ما هموش تک دنیای دا چیه بسببه هموش تک بسببه فذهب عنه قذره چه بوبا اف ايشا و اف إيشا جلدوي چون لينما فأعطي لونا حسنا وجلدا حسنا جلدك جوان وچبو وشكلويش قلق لك جوان بوغا قال فأي المال أحب إليك في ملائكتي قلت في مروفي قلت تتش مال خوش تبيت هتا تش خوش تبيت المالي قال الإبل أو البقر شك إسحاق هذا شك كيا يراوية كوي مروفي قلت حيشتر يان قلت چه؟ چل فأعطي ناقة عشراء طبعا في إرادة بما ديار بكا چه يقوتيه؟ ها يقوتيه حيشتره یعنی یعنی يقولي او من دفيد من خوش دفيد قلت او مولا من خوش تفيد حيشتر من خوش دفيد هنا في ملائكتي حيشترك دعي عشراء يعني یعنی او حيشتر يقافز بو یعنی یعنی شيش كده بو بجني عشراء يعني نهيبه يعني نهيبه حملة في في حيشتره نهيبه اما پشتینگی اوه مشهور بی وقته گوید عشرا یعنی بحثی چیه؟ هر حشتره که آوز بید بجنه عشرا شر نیه نهی بیش بید گوت آیت قرآن داشت چید بجید؟ و ایده العشار عطلت یعنی عشار بحثی و حشتره قال بارک الله لك فيها دعا بكر في ملائكتي قلت خده بتبركتي بيختد بحشتره ده اما دليل هندي اكو اف دعايه ونیا هک خدا قبیل کرد چیت که ویتن ناف مال مرویدا برکته برکت که ویتن ناف مال مرویدا مر برهندش پیغمبر صلی الله علیه و سلم گوتی یک انگو ایک دیت یه جوان بو بچی که دیت یه جوان بو مال ایکی دیت سیارا ایکی دیت خانی ایکی دیت هر چیته که ایکی دیت یه جوان بو چه بو لبکن کن، دعا بو کن بر خدا بو برکت بیخته دعا رب العالمین بو برکت بیخته و دزور کرد ملاکاتش برهند و گوته گوته خدا بو برکت بیخته حشرات داد قال فأتى الأقرع هفا أف مروفا خلاص بو أبي برسله إيشا جلديله تنجي أو ملايكات شو أبي مروفا دي أبي كتل قال فقال أي شيء أحب إليك أو ملايكاتي قلت أبي مروفا كتل قلت تاتشي خوش تبيت الدنياي قال شعر حسن قلت من برشكا جوان تبيت ويذهب عني الذي قد قذرني الناس به وقلت أف إيشا كتلاتي من نمينيت بيت من أبد بيت فمسحه فذهب عنه دسق سري ودين آخره إنه إيشكه مليشو وأعطي شعرا حسنا برشكا قالت جوان رب العالمين داية فقال أي المال أحب إليك قلت المالي تشي خوش تبيت تكيف بيتت بترهما قال البقر أو الإبل وطبعا هذه شهر البحثي كيه جو دیمایی که حدیث دیمایی که ولی دیار که اوی داخازوی چهل بیه گوته من چهل خوش دوید و مالی من چهل پتر همه خوش دوید فوعطی بقرتن حاملن ویش چهلک دای یا آفز بو و چشکوه زکی بو قال بارك الله لك فيها ملکتی دعا بكت بتخده بتبركته بخته قال فأتى الأعمى اشتنجي او چو شو لاريمر بكورا فقال أي شيء أحب إليك في ملائكتي قلت يمر بكورا بدي تبتر همه چه خوشت في الدنيا ده قال أن يرد الله إلي بصري تقول الله رب العالمين تشاف دو من فأبصر به الناس قلت داز جرك دي خلقي في ببين مبه فمسحه إنه دست خسر جفت بيدا إنه خاره فرد الله إليه بصره رب العالمين چه ديكر چاوت وی دانوه یعنی جرکادی چاوت وی چه کرنوه و خود دنیا مروف بدیده قال فأي المال أحب إليك گوته وی ملائکتی قلتا یمرو به کولا تا کی مال پتر همه خوشت بید قال الغنمو گوته من حیوان خوشت بید غنم یعنی من حیوان بيت فأعطي شاتن والدا إن حیوانک ده گل تشيشكاوي والدا یعنی حیوانک بو تشيشكاوي بود یا چه نبو هفیه آفس نبو یه هر دو دیه چه بون من یه تشيشكت وازي که دبون هفيا تشيشكاوي گل دوون؟ فأنتج هذان وولد هذا پیغمبر صلى الله عليه وسلم بجيت خدانا او حشتراوی ونيا او زا چشککه ونيا ونیا او بون گله گله گله گله حشتر و خدان چلش ونیا زا و چشککه زور بون وولد هذا ويديش یدیش گلک بون دی يدي حيوان يديش قالك تشيشك بون فكان لهذا واد من الإبل ولهذا واد من البقر ولهذا واد من الغنم هر ایکی بونه چند؟ بونه دولک اوه خدان جلدوی قرابوی اوه دولک و حیشترها بود یعنی یعنی تجي و بو دیش ديش برچاوية كچل بوي سروية كچل بوي اوش دولكا چيله هبو هو يديش اوه چاوتوية كورم دولكا حيوان هبو اوه اتان رو كاونيا اوه امتحان اشتو بيناهاتيا كرن يعني یعنی اشتو امتحانات درستی بيناهاتيا كرن هم رب العالمين ونيا نعمت قال كرن بواشي قال كرن هذا ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته يعني هذا رب العالمين بشتي في نخوشي في مصيبته ونخوشيانا چدائه الرحم قال كرن هم ايش ادجياني وادا برنادري وهم چش كرن چش لكرن نية دولة من تشكرن مال ده قال ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيئته بشتي جاف ملائكته هات هات اللالیوی مروفی اوه ایشا برسله و جلدویه ایشله سر شکلوی هات یعنی هات مروفه که چه هله برسله و جلدوی همه خرابی وکی ویله. و قوکی ویله کر قبولی فقال رجل مسكين چه لالیوی مروفی خدا نحیش ترا گوته از مروفه که فقیرم و ابن سبیلین گوتی از کره ریکی ما کره ریکی ما یعنی از پریکی و من کل بری از چی مف مال خود چی مف جهو از پریکی و مال من نمایه نیا حیشتر منیه چو من یه هست بید نه مال من هیا نه چو حیوانات من هنه هست لیسیار بون گمم ملاخو قد انقطعت بی الحبال فی سفری و تی همون رای کد من هاتی نگرتن یعنی سببت من هاتی نگرتن من چون یه هست گمم ملاخو فلا بلاغ لی اليوم إلا بالله قلت من أفرو کس نيا کم جهن تفجیمن إلا من خوده هی ثم بك بشتينجي من توی هی این یعنی نگوته من بس خدای هی و توی هی آن من خب مالا خدای و تدادا یعنی اول این شکر شریک گل که گر رب اما گوته من خدای هی پشتی هنگی من توی هی أسألك بالذي اعطاك اللون الحسنة وتأز داخازل تتكم أبوي يعني یعنی داخازل رب العالمين بيكر يعني واتقوا الله الذي تسألون به أفا درست تو داخازل إيكيب كبجتو خدك فلان شتيب دمن یا فلان شتي ندمن وتي از وی کما اوه اف شکل هوی جوان دواتا و رنگتا هو جوان کری و جلد الحسنه اف جلد هوی جوان دواتا والمال و اف حیشتره همو داینتا بعیرا بس چه اکب بس حیشتره که حتى بلغوا به في سفري ده بقى في مال أخوه وسفر أخوه خلاص كمان مش في مال فقال الحقوق كثيرة هنا وي مروفي أوي خدانا حيشترى أي وقت أخوه إيش لبوي گوته و گلک حق سمن های گلک مصرف آزوره من مالی های بچی که تن و نیا حیشترا نزا چی پید وید تیوه خدا هم که نزا تیوه چی دید که مهم گوته از نشم گوته از یکی بده متا ده چی مکوید زرار و ده کماتی کوید شولا منو ريفا برنا من فقال له که این ها گیوی مروفي او گوته از فقیر می ملائکتی گوته از بیشم اصلا ناسم ألم تكن أبرس يقذرك الناس كتبتو برينو كبكي من نبو يقول تأف إيشالي بو عالم همه بيزت خل تبد كرن وكرب تبد بون فقيرا فأعطاك الله المال تي فقير بتشنا برب عمي مالج دوتا فقال إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابري بتنا قلت من أف مالا وقت بدأ سخوف إناي قلت أفا كابرا يعني يد من ماستر يعني باب من يد بابير من والدتي و بابه خوال گتی او اف ماله هاتی گوته چوانی گوته نازه ایش چو ایش من هبون نازه چش بون نازه فقیرش بون يا اول لا يقولن هذا لي يعني وقت رب العالمين نعمته کرد، دی چی چه بشت بالله اول من ونياب شیانت خو مال باو با پیرا ونياب شارزا خو من يب دست خو اینای بر هنده ویش وگوتي فقال إن كنت كاذبا أي ملائكتي قتوي مروبي قتها كتو دروكي فصيرك الله إلى ما كنت قلت يا رب العالمين تبكي خلق كتب الأولي تفقير كتبه ويأشي برسج بين تف ناف جياني تدا طبعا في ملائكتي بوية كان نقوته ونيا تدرود كي خوشيا ببشته ونيا چونكي بدرود كر شيا بشتي تدرود كي ورب العالمين تبكي حولي بكتبه اما ابو ونيا دفير ببين ونيا أدب الشي ما هبيت ها مخاطبة أدب الحوار وقت قال إيكي تاوفين ونيا مروفي أدب قال هبيت فهند ونيا أفا إيكل أدبت آخفنيا بتهاكت الدروب كاي ونيا رب العالمين تبكي أولي لب كتبه تفقير كتبه وبإيشيش بين تفقياني طبعا ولي شو چونك امتحان دا چلي هات امتحان خدا ناجح نبو امتحان خدا ناجح نبو قال وأتى الأقرع في صورته پشت اینگی چلالی وی مروی کچل و جاره ملائکه چلالی ملائکتکه چه لحاد بو؟ کچل بو وکی وی لحاد بو وی مروی که فقیر بو فقال له مثل ما قال لهذا گوت وی مروی وقت خوی کچل بوش گوت از مروی که فقیرم ریکا که دیرال بر من هی قلت از حس کمونیت توپوی خوده که اوی اف پرچهویا جوان داته و تو جوان کری گوت و اف مالا هنده اف چله داینته گوته بس چه لکه دمن داز از خوب دمف مالا خو نینا ویش و گوته عینا وی مروفه اوی وقت خویه کچل گوته والله مصرف آزوره و من پیچه نابیتو اگه از چه لکه من ده تقصیری و و کیماتی که ویتا شورد من ده گوته زحمت گوته اصلا دمت اینا گی وی ملائکتی گوته با تو وقت خویه کچل نبو یه فقیر نبو یه رب العالمین اف مال همو داته گوته نه گوته من اول با, با من بو بابا من هلا بون و بابا منش بو من هلا و هر هو گوته من شیانت خو مالا خو اف مالت دست خو بینه اینا این ملائکه گوته هکتو دروب کی گوته خدا توکی اولیه کتبه تفقیر کتبه و تکچلیش کتبه و بیش ولی هات چونکی دعایت وی و نیت ایرادا قبیل بود. قال و اتى الاعمى في صورته بشت اینگی چو لالی وی مروفه کوره وی جره ملائکت وقتی چو لالی وی ملائکتکا کوره ببو و یک کوره بو سر شکل بیچو فقال رجل مسكين في ملائكته قلت في مروفي وقت خوی خوية كوربو قلت مروفك فقير مس وابن سبيل قلت أزا ريكتم أس من ريكك وسفرك البريء قد انقطعت بي الحبال قلت من سفر دا قلت همو أو سببت بنا آه، من جهي نفجمن قلت همو يتهاتي نقدرتن يعني من شنية يعني؟ نا مال من هيا نا حيشتر من هيا أزقرف مال أخو فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك قلت أفرو از نشم گمف مالاخو الا خودی هکاری کارمون کرد و پشت اینگی تو که بالذي رد عليك بسارکه بتي از دخازل وی خودت تدکم اوه چاف داینتا که پشتی توی کوره بوی رب العالمین چاوتا چه کرنه با شاتن بوده بس چه اگر دمن حیوانکی اتبلغ بیها فی سفری بوده از گرف مال خو چمف مال خو سفر خو خلاص کم فقال كنت أعمى فرد الله إلي بصري هنا في مروفي كورا أبي وقت أخوه كورا بو وتوايا وتأس يكورا بوم رب العالمين شاف دانا من يعني شاف من شيء كرنا يعني مروفي شد كر شكرين يا رب العالمين هم دل دا وهم تشش قدي زمانش شكرين يا رب العالمين كر فخذ ما شئت وعملش كر دل دا قلت أري والله وابو قلت رب العالمين شاف دانا من هی نگوته والله مروفک وقت خو هات ایره دست خو سر چه من دارین نیا اوی از چیدر مبه بوده که شیفه بوننات همو فضلکه بو که وگانده و همو بو خوده وگرانده و هنگی ده مرو بیت ایمان داره که کامل توحید مرو ده کامل بیت بوده از کوره بوم خوده بوم شیفه ناد. اول دل خدا و زمان خدا شکرینی رب العالمینی کرد وقوتي هي عمليش أو مالي رب العالمين إيش ده شريك قلت فخذ ما شئت قلت نبس حيوانك بقى قوتي هندي تحس كي شريك قلت ببا كان حيوانات تحس كي قوتي بخبه ودع ما شئت قلت كان داش نبين بقى قوتي كيف خبه قوتي هذا حيوان هم ويل بركته فوالله لا أجهدك لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله عز وجل قلت لا أجهدك يعني لا أشق عليك ولا امنعك يعني تي اسمع عتناكم تو هر بينا في حيوانات من ده بو خدي اگوتي از به هندت گلتكم مادام تو بو خدي بيونيا و تو هاتي ونيا تعبير و نعمته اينوا و تحرم فقال امسك مالك وی ملائکتی گوته مروك مروه کوره وقت خو گوته مال خو گوته از چی نبم گوته بخو بگره یعنی از چه حیوان نبم فا اینما ابتلیتم گوته همو بو چه بو؟ همو بو بو هنك بيهات امتحان هر هنك هرسيك وتي فقط رضي الله عنك وناف امتحان دا تو رب العالمين چل تهات ونیا الترازی بو که ناف امتحان خدا ونيا توی درز بو یا راز بوی تشکرین رب العالمين كر ابدال وزمان بعمل وسخط على صاحبيك ورب العالمين كرب الكيف بونيش هر دو برادرتن هوه کچل و هوه برسله ایش هوه گوته هر دو چله هاتن هر دو به امتحانه دا ونیا در نچون و هر دو ناف امتحانه در رعانی کرده و بود اجا اول ناف جیانما همو یا چیه؟ همو یا هویه من رضیه فله الرضا و من سخط فله السخطو پیغمبر بجی صلی اللہ علیه وسلم یه راضی بید جیان خو ربعانیش دل راضی بید و ده دلوی تجی قناعت کرد تجی برفرهی کرد و اوه نرازیش بید رب العالمین یه لنرازیه و رب العالمین ده دلوی تجی تانگاتی کرد بلا مال دنیایش همو اوی بید بلا دسالات دنیایش همو هد بندسه بیده بید اما دلوی ده چی بید؟ ونیا دلوی تنگترین دل بید اول دنیایه و طبعا ولا عذاب آخرتش ونیا اکبر و اشق و اشد هر که اول صفتانه همو ناف عذاب آخرت دهید اولی شمدت اف حديثة اف قصة بيغنبري صلى الله عليه وسلم ومقوتي که في ایماندار هنگی توحید آمد کامل بید هر نعمت که خودت گل مروفی بکد مروف دل و زمان و عمل تیگا چه بکد تیگا شکرینیا رب العالمین بکد و و بیشت اوه خوده دعا مروفی و اوه هنگی دیویتا شکرینیا کامل یا رب العالمین یا دل خود تقناعت هبی که اوه همو خوده دعاتا خوده دل وی کسی یه نرم کری که بوتا بکد و پشت اینگی زمانیش بیجی اوه رب العالمین یا دامن و رابی وی نعمتو وی باشی خوده گلتا کرید چه دا صرف که؟ الناف شكرين يا رب العالمين طاعته رب العالمين بيبكي هنجي أفتا درستي شكرين يا رب العالمين كر وتا هاو نعمتت خده قال تكرين كبر فلالي خدانه و يا خدانه و حقيقي كر كرب العالمين وما بكم من نعمة فمن الله رب العالمين مع عمال واكسب كت شكرين يا رب العالمين بكين دل زمان وعمل وصلى الله وسلم على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين